मोहम्मद ही किव मिल सागो रो वे जहिड़ी आख रंग विचाई शाम तहम्मदी किव बि संदगो रो गुज़ार के उन पर चवां इहो दर्द रू दी कु लिखलाव इहो दर्द रून दू वञ कीअ मूं लिखला कयूं दास हूंदा कौन द कुल शुर भागू रोके कबर नबी ते